Book 2 დისკოთეკაზე დისკოთეკაზე ეს ადგილი თავისუფალია ეს ადგილი თავისუფალია შეიძლება თქვენთან დავჯდე შეიძლება თქვენთან დავჯდე სიამოვნებით სიამოვნებით როგორ მოგწონთ მუსიკა როგორ მოგწონთ მუსიკა ცოტა ხმაურიანია ცოტა ხმაურიანია მაგრამ ეს ჯგუფი კარგად უკრავს მაგრამ ეს ჯგუფი კარგად უკრავს აქ ხშირად ხართ აქ ხშირად ხართ არა პირველად არა პირველად აქ არასდროს ვყოფილ ვარ. აქ არასდროს ვყოფილ ვარ. ცეკვავთ. ცეკვავთ. ალბათ მოგვიანებით. ალბათ მოგვიანებით. კარგად ვერ ვცეკვავ. კარგად ვერ ვცეკვავ. ეს ძალიან ადვილია. ეს ძალიან ადვილია. გაჩვენებთ. გაჩვენებთ. არა, სჯობს სხვა დროს. არა, სჯობს სხვა დროს. ვინმეს ელოდებით? ვინმეს ელოდებით? დიახ, ჩემს მეგობარს. დიახ, ჩემს მეგობარს. აი ისიც მოდის. აი ისიც მოდის.